Jimat punya cerita dengan judul Diguyu Memetik. Cerita Soko Sugeng Karyo Tiharjo tak cerita ke iki kedadian naliko taun sewu sangatus puluh papat kepungkur Kiro-kiro petang puluhan taun kepungkur Nalikot semono aku isih bujang Manggon ing omai mbahku pinggir kuburan asem jajar Surabaya Waktu semono kira-kira wis jam setengah sepuluh pengi. aku kentekan rokok. Kamongko, toko-toko yang cejak omahku ispot do tutup. Sakreni cangkem rasane kecut, aku makso budal tuku rokok. Karu jumangkah metu omah aku mudoroso. Ki penae lewat ndiyo. Lewat dalan kampung opo lewat tengah kuburan. Yen lewat dalan kampung rodo adoh, jalaran dalane mubeng. yang lewat tengah kuburan cedak ning sepi. Ing tengah kuburan ana dalane cilik saka plat beton kae. Naliko semono kuburan asem jajar durung dipager kaya saiki. Senajan ana pagri ning kari uger-ugre kang digawe saka beton. Wektu semono kahanane isih peteng dedet. Senajan ana listrik ning yo adoh. Usanane tak pungkasi wae liwat tengah kuburan golek dalan sing cedhak. budal melangkah menyang kuburan atiku wis senak seni ora kepenak gek sido gek ora aku njur nekat emosok menungso dititahake paling sempurna kalah karo bangsane lembut budal selamat mulih selamat temenan tekan warung sing dodol rokok ora ana kedadian apa-apa mulih saka tuku rokok aku liwat dalan tengah kuburan meneh melebu mak ora ana apa-apa. Bareng kira-kira wis teko tengah-tengah kuburan, dilalah ana swara gumuyu. saknaliko deg-degan rasane ningatiku jantungku kaya copot-copoto ku tak cepet ke rasane ora iso mlayu ora iso kebat saknaliko aku terus mencolot ngono wae nyoloti patok-patokan maisane wong mati untunge ae aku ora nabrak-nabraki maisan saumpama nabrak rak babras kabeh Lan wektu iku aku lagi kelingan yen mentas wae ana wong mati dikubur ana kono durung telung dinane. Rasane ra karu karowan wediku ngelingi lelakon iku. Iki cukup semene cerita cekak saka aku bersama tim Jimat.